hade svärmat för Anna som stanna och sen kom lilla Vera med mera och Inga fick ringa men på Rosa ifrån Trosa blev jag led och Edith hon fick ledigt med nu svärmar jag bara för min Ann-Marie och hoppas att hon ska svara att vi två en gång ska bli ett par i denna livets jämmerdal. När ska hon ge mig svar på mitt tal? Får jag låna nyckeln Ann-Marie till ditt hjärtas lilla lönder? Alla blickar som du mig har sänt, de har bestämt ställt en på glänt. För jag har alltid dyrkat dig. Nu kan du dyrka upp för mig till lägenheten och hemligheten som leder till din hjärta hängde det skalper kring kära stadsnos och andra klättra i alper och sökte sin älsklingsros. Nu imponerar man med breakaway, i det kan ingen bräcka mig. Och hello my baby, här filmen mig också lätt I love you my baby Jag ropar så ömt och kärt, när får jag nyckeln som ska hänga på? Nyckelringen som du gav mig då Får jag låna nyckeln Ann-Marie till ditt hjärtas lilla lönder? Alla blickar som du mig har sett, de har bestämt ställt den på glänt. För jag har alltid dyrkat dig. Nu kan du dyrka upp för mig till lägenheten och hemligheten som leder till